Mailiz, eh, este ben zu eh, kanboko farmaziako langilea zira. Zurekin aipatuko dugu, ez dena behi-behia urte bukaran ere, eh, bazela pajazetamolarekin arazo bat, eskasia bat. Berdin, untsua horretzeko, pajazetan mola zer den horretara zen aldiguzu, nun atxematen da? Parazeta adibidez, atxemanen dugu dolipranean, dafalgan, eferralgan edo lako marketan eta erabiltzen da sukajarentzat edo mina senatzeko. Beharrezkoa eta edatua den, eh, za molekula bat da? Bai, molekula bat da eta da gehien erabilia dena nire eh, eta ikeski erabiltzen da uh, ufaian behar dugulako egunean ere. Zer pasatzen da, susen, zendako eskasia hori senditzen duzuen eta ea zuek sentitzen duzuen? Bai, senditzen dugu, baina egia ejan parazetamolaren zat, guk badugu oinu pixkat farmazian stoka pixkat, Uh, uste dut dela eh, COVID-aren eh, industriak apaldu baitute haien produksioa. Eta hor, ezin eh, dute, eh, orain badugu gripa, COVID-a oino, badira bronkiolitak eta badira beste birusa batzu. Eta uh, ez dira ahri batzen aski, aski produzitzen hori da. Urte osoan hori izango da, ba, ekizue? Erraiten digute ezetz, me jadanik okan genuen gutun bat jaz uh, erraiteko kalmatuko zela urte bukaeran, eta orain ez da, ez da behirik. Elduentzat oino, baina uh, aurrentzat falta da. Zer egiten duzue, jende aldu aldule beharik gen galdetzerat, ez balin baduzue, badira alternatibak. Emaiten alditugu xiropak, zupo ordez, eta gero aldatzen dugu markaz. Eta bestena, zinez faltan balin badira, eh, badira farmazia batzu, frantzian, ari direnak egiten de preparazioen eta egiten aldituzte zinez eh, gehiago ez eh, dugu larrik bukanen aiek egiten alkute. Aipatzu dugu apakazeta mola, baduzue beste arazo bat ere amoxicilin delako arekin, hau ere zer da eta ze hainetara eskaz da. Amoxicilin da gehien erabilia den antibiotika, erabiltzen da sinusiten zat, erabiltzen da otiten eh, anginentzat, eta hori falta da, zinez hori aldiz lahiagoa da, zenta ezin ez baditugu sendatzen, eh, hor uh, izanen dira arazo lahiagoak, ez da doli pran, bon, sukarra badugu, badakigu ez, gire, ez girela bizikimuntza, baina batzutan pasatzen da bakarrik. Aldiz amoxizilin behar delaik, behar da, eta hor eh, ez dugu kasik gehiago deus, eta hor zinez arazo lodia da hori. Eta hor ere, da, eh, ekoizpen arazo bat. E... Bai, hori da. Eta iduriz, eh, estatuak errandu e, industrialak e, izan zirela, gehitu behar zutela, zenta hor, ba, genakien maskak kenduz, eta hori, ba, ez gira gehi usatuak, birusako la horkitzea, eta mm. denak eritu, eritu gira neguntan, azkar. Eta e, galetu zuten industrialei e, gehiago egitea, ez dute egin, eta isunak banatu dituzte e, industri potoloa. Hori da, erraiten digutena, ez dakigu susen. Hori begira gehiago jangurak ziste eh, amoxicilina e, eh, zenta hor alternatibak badira ere edo ez? Badira, bai, me arazoa beti berdina da, e, dugu erraiteko antibiotika hori ez dela gehiago, aldatzen dugu, baina arazoa, be, ari da beste antibiotikai zabaltzen eta azkenean, adibidez eritasun batzu bakarrik antibiotika batzuekin sendatzen aldira, eta arribatuko gira, egin batetara nun ez ditugu gehiokanen, eta eri batzuek behar dituzte zinez antibiotika haiek eta eta ez balin be, zingo dira sendatu gehiago. Mezu bat ala ere, e, jendeari, adibidez, e, parazetamolarekin ez eto jiseka ez balin baduzu behar, zabada fenomen hori ez ditzen duzuena. Bai, beti hori izan da, COVID-an agertu da initz eta bos egitzen du orain, me e, hori egia da, eh, ez eto gure, gure gana dolipranaren txeka badugu, prazetamola bada, uh, lasai, eta antibiotikak behar balin dira, atsemaiten dira ere alternatibak beti ez da lagitu behar eh, usteko behar dutenei eta balin baitu eh, etxean uh, ekarri farmaziara ez erabili zuek ordonantzarik gabe zen eta hor dira arazoak ere sortzen.